cafo povus protecti contrau covim decnau. Ciula consumo de taso da cafo povus esti efica rimedo por protecti sin contrau infecto per la coronviruso. Cio por la practica applico gis nun ancora ne estas pruvita, tio estas ciu case el la vido de la chemia cae biochemia esplorado acceptebla. Tiun resulton atingis esplorista teamo de la Jacobs Universitato en Bremeno, Germanio. Jacobs estas granda cafomarco en Germanio. La teamo de chemiistoi povis experimente, do en laboratorio, montri che la chemia combino cun la triviala nomo clorogen acido, quiu aperas en cafo, blocas la interagon inter la SARS-CoV-2 picila proteino de la cron viruso, cae la azo E2 receptoro, quiu estas la alcupla loco por la viruso alla homa celo. Unu regula tasso da filtrita caffo en la laboratoria preparo gi amplexas precise ducent mililitroin en havas proximume cent miligrammoin da clorogen acido. Experimentoi en la laboratorio montris che clorogen acido en tiu concentrigio estas suficia alta por blocchi la alcupligion de la picila proteino alla ACOE2 receptoro, cae tiel ancau la infectan proceson. Por pruvi tion procedon, anca por la practica applico, cae tiel por nia ciutago, necessos pluae studoi. Ancao por constati, ciom longe la blocanta effico de la clorogen acido dauras, necessas pluae prilumigoi. Ciel chemiistoi nia ni ne povas respondi la demandon por la pratica applico. ciu cafo trincado povus vere servi chi el preventa mesuro por protectis in contra o infectigio. Sed ni povas tiri che estas tre bone imageble, diras chemiisto. Che cafo havas ancau alia in positiva in efficoin, tio estas bone pruvita li diras. Tiel exemple, regulae cafotrin cantoi suferas pli mal ofte sub diapeto tipo 2. Por tio la scienza evidentezzo estas tre bona. En segva pascio estos transtonatai la ecconoi pri la interaga efico inter cafo cae la cronviruso nun ancao al esploristoi el la campoi de psicologio cae sociae scienzoi. Per epidemiologiae studoi, oni povus exemple constati, ciù regulae cafo trincantoi infectigias pli ofte, au pli malofte, per la cronviruso, aldonas la chemiisto. Ancao la contexto, cae eblai sequai efficoi, pri long daura covim dec nau, estas considerotai.